บุ๊กทูหกสิบแปดเชชิสเดชิมตัชตัวเนใหญ่เล็กดิเดลิสมารัสใหญ่และเล็ก didelis ir mažas ช้างตัวใหญ่ Dramblys yra didelis. Hนู ตัวเล็ก Pelė yra maža. มืดและสว่าง Tamsus ir šviesus. ตอนกลางคืนมืด Naktis yra tamsi. ตอนกลางวันสว่าง Diena yra šviesi. แก่ชราหนุ่มสาวเซนัสอิริยาวนัสคุณปู่คุณตาของเราแก่มากมูสุเซเนลิสอิระลาเบเซนัสเจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่มเปรียสิบกินิสเดชมเมตุยสบูโวดาร์ยาวนัสสวยและน่าเกลียด gražus ir bjaurus ผีเสื้อสวย drugelis yra gražus แมงมุมน่าเกลียด voras yra bjaurus อ้วนและผอม storas ir plonas ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน moteris sverianti šimtą kilogramų yra stora. ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม Vyras sveriantis 50 kg yra plonas. แพงและถูก Brangus ir pigus. รถราคาแพง Automobilis yra brangus. หนังสือพิมพ์ราคาถูก Laikraštis yra pigus